En de Heere het met Mooses gesprek en gesê, Sê aan Elisar, die sien van die priester O, Ron, dat hy die vier pannen uit die brand moet wegnemen en die vier ver weg moet strooi, van hulle is heilig, namelijk die vier pannen van die wat gezondig het ten koste van hulle lewe, en daarvan moet ten plate geslaan word as een oortreksel vir die altaar. Want hulle het die voor die aangezicht van die Heere gebring, daarom is hulle heilig, en hulle sal vir die kinders van Israël het teken wees. Toe die priester Jelisar die koper vir panne geneem wat die mensen wat verbrand is, gebring het, en hulle het dit plaat geslaan as een oortreksel vir die altaar, een aandenking vir die kinders van Israël, zodat so de onbevoegde wat niet uit die nageslag van al, Ron is nie, nie sal nader kom om reekwerk voor die aangezicht van die Heere aan die brand te steek nie, so hij hy nie word soos Koerag en sy bende nie, soos die Heere aan om dier die diens van Mooses gesê het. Maar die volgende dag het die hele vergadering van die kinders van Israël teen Mooses en A, Ron gemurmureer en gesê, Julle het die volk van die Heere gedood. En terwijl die vergadering teen Mooses en A, Ron bij mekaar kom, het hulle hul na die tent van samenkomst gedraai, en meteen sê die wolk dit oordek in die heerlijkheid van die Heere het verskyn. En toe Mooses en A, rond tot voor de tent van samenkomst kom, het de Heere met Moeses gesprek en gesê, trek jullie terug uit hierdie vergadering, dat ek hulle in een oomblik kan verteer. Toe val hulle op hulle aangezig, en Moeses sê vir A, Ron, neem die vierpan en gooi vier van die altaar daarin en leer reekwerk daarop, en breng dit gauw na die vergadering en doen versoening vir hulle, van die toer het van die Heere sy aangezig uitgegaan, die plaag het begin. Toenema, rond het soos Mooses gesprek het en hardloop onder die vergadering in, en kyk, die plaag het al onder die volk begin. En hy het die reekwerk daarop gelee en versoening gedoen vir die volk. En terwyl hy tussen die dooies en die levende staan, het die plaag opgehou. En die wat dier die plaag gesterf het, was 14.700, buiten die wat gesterf het om kurag ontwil. ontwil. Daarop gaan op rond na Mooses terug by die ingang van die tent van samenkomst, en die plaag is gestuit.